Ezekieri esura ya makumi gabiri na mukaga ekibonabonyo kya tiro akiro kya mbere kyo mwezi omwaka gwa 11 tuli omubuzaye omukama akangambira ati mwana wo muntu leba okotiro eri kugamba ali Yerusalemu negamba eti otyo Yerusalemu eitalaniro lyamanga erisirikire tekibaitundiro au inye naija kutunga bingi olwekyo ruanga omkama ningamba nti iwe tiro nkonokeire ninija kukusindikira amahanga gangi nkoko nyanja esindika mayengo garakambura eboma zawe minara yawe gagikumbye ndakuharura eitaka nkusige orwazirusha orayinduka bwaniko bobutimba ayagamba ninye ruwanga omukama amaanga gaije gakunyage nebigo byawe ebiri buseri bomwaro biragwa ambanda anyuma biramanya oko mba mukama omukama ruwanga na gambate iwe tiro ninija kukuteza nebukalineza omukama wa babiloni omukama wa bakama aruge bikara aina efarasi amagali abe farasi nehiye yabashirukale bangi ebigo byawe ebiri buseri bomwaro arabita akombekeo eboma eyo kukutangira omunda akutereo ensinde akutangize neboma ekolize engabo eboma zawe oraziguza emishote nemirara yawe agitemise endyamiti efarasize zirabazirizingi zityo kugoba akutuntumura ecucu ekakubunda eboma zawe ziratengeta arumisindo yefarasi eziri kusika amagali namagali agandi oro araba naraba ombigi byawe nko muntu alikutaa ekigo ekitemirwe ebika omuboma emianda yawe yona aragikandagiriza ebinono byefarasi abantu bawe abaisembanda nenyo myo zawe ezamani zikumbe aitaka etunga lyawe nebyoli kutunda barabinyaga eboma zawe bazikumbye namajugawe agumulembe bagakambule amabale gawe nemiti nebitaka barabinaga omunyanja ebizina byawe byona ndabirekeza nena ngazawe tiziri ulirwa rundi nizijuga ndakusiga urwazi rusha obebwaniko bobutimba toliombe kwa buya kuba ayagamba ninye ruwanga omkama omkama ruwanga nagambira tiro ati ensi zemyaro nizija kutengeta raulira nogwa emputa nizitaga nabantu abakulimu nibaitwa Aho abakama bona bamaanga agatunda omunyanja baruge anketo zabo bajule ekanzu zabo nebijwaro byabo ebitonirwe basigale butunyu nibajugumba bashuntame ahansi nibachundwa eibangaliona mara bakushoberwe kandi barakuchulira bati nkawachweka omunyanja iwe iwe kigo ruranganwa ayagiraga amani omunyanja iwe nabakuturamu abati nisagayensi zona buseri bwenyanja mbwenu ebizinga nibijugumba kirekyo wasirika ego ebizinga ebiri omunyanja byahahanwa emitima aruku wao kwao omukama ruwangana agambate urunda kuwindura kigo kendara ukashusha ebigo ebitakiturwa mubantu nkakubunza enyanja engundu enyanja engundu ekusangire aonda kunaga okuzimu ogende nabali kusongoka sheoli oshangeyo abantu abeira nkutuze okuzimu owadondondo omatongo agakara yakara otureyo nabashoka sheholi oliba otakiturwa mu bantu kandi omunsi yabarora tolibona mu buturo ndakuhererukya kubi muno owere okimo noro bali kuyiga tibali kubona rundi alikugamba ni nyeruwanga omukama